розрізняють біологічні і соціальні якості. Біологічне в людині як частині матеріального світу складається з її природної основи, що характеризується наявністю тіла, органів відчуття, природної фізичної сили та інших біологічних якостей. Соціальне характеризується концентрованим виразом тих суспільних відносин, що відображають взаємозв'язок людини з зовнішнім світом. Без біологічного змісту людини не можна характеризувати її соціальних якостей, але тільки біологічне в людині не визначає її як особистості. Особу характеризує поєднання біологічного змісту і соціальних якостей. Найбільш характерним зв'язком особи, людини з державою є її громадянство як постійний політико-правовий зв'язок індивіда, особистості з державою, що знаходить своє відображення в їх взаємних правах і обов'язках. Підстави і порядок набуття чи втрати громадянства України передбачаються законом України від 8 жовтня 1991 року про громадянство України. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, користуються правами і виконують обов'язки, що передбачені законами України, який не має суперечити загальновизнаним принципам міжнародного права особа виступає і як суб'єкт права. В правовій системі суспільства її місце і роль характеризуються через правовий статус, що дозволяє розглянути фактичне і юридичне становище людей в громадянському суспільстві. Є різні визначення правового статусу особи. В найбільш широкому розумінні під правовим статусом особи розуміють її юридично закріплене становище в суспільстві, розрізняють загальний, спеціальний, родовий і індивідуальний правовий статус, зміст загального правового статусу утворюють такі елементи а. Відповідні правові норми, б. Правосуб'єктивність, В. Загальні для всіх суб'єктивні права, свободи і обов'язки, г. Законні інтереси, д. Громадянство, е. Юридична відповідальність, є. Правові принципи, ж. Правовідносини загального статусного характеру. Ядром загального правового статусу є суб'єктивні права, свободи, законні інтереси і обов'язки особи. Конституцією України закріплюються основні права і свободи людини і громадянина, що становлять основу будь-яких інших прав і свобод. До них відносять громадянські, політичні, економічні, соціальні, екологічні, а також основні обов'язки особи. Таким чином, держава і особа тісно взаємозав'язані між собою. Держава визнає людину, її життя, недоторканість, честь і гідність найвищими соціальними цінностями. Головним обов'язком держави є забезпечення людині умов для здійснення прав і свобод, виконання обов'язків. Держава відповідальна перед людиною і громадянським суспільством за свою діяльність. За допомогою права, в першу чергу конституційного, держава закріплює відповідний правовий статус людини і громадянина, забезпечує кожній особі рівні можливості в користуванні своїми суб'єктивними правами і виконанні своїх обов'язків. Глава одинадцята правові форми взаємовідносин держави і об'єднань громадян. Згідно з діючим законодавством в Україні, її громадяни мають право на свободу об'єднання. Вони можуть об'єднуватися для здійснення чи захисту своїх прав і свобод.